Что есть настоящий успех? Кто-то однажды сказал мне, успех – это еще не все. Я думаю, что он хотел сказать, деньги – это еще не все. Uh, Но, полагаю, это стоит записать. Успех – это все. Во-первых, потому что он позволяет просто выжить. Затем добиться процветания во всех областях вашей жизни – так что успех – это все. Сначала мы должны изучить сезоны и понять, как учитывать их, чтобы сеять семена и использовать почву, учитывать солнце и дождь для того, чтобы поддерживать себя и свою семью. Потом мы должны научиться использовать экономику, чтобы преуспеть. Мы должны учиться у общества, каким бы оно ни было вокруг, получать все возможные знания, чтобы преуспеть. Хороший вопрос для взрослых людей. Если вы можете делать что-то лучше, должны ли вы? Я полагаю, почти все ответят на него утвердительно. Если вы можете улучшить свое здоровье, разве вы не должны это сделать? Если вы можете научиться большему, разве вы не должны? Если вы можете заработать больше и сделать больше добрых дел, разве вы не должны так поступить? Я думаю, это и есть настоящая сущность успеха. А, а, это не цель, поставленная для каждого, чтобы он попробовал до нее добраться. Зиг сегодня хорошо сказал, улучшаясь во всех областях своей жизни, посмотрите, можете ли вы с удовлетворением в конце дня, в конце недели, месяца, года сказать, я добился значительных улучшений в этом году для себя, для моей семьи, для бизнеса, карьеры, в своем здоровье. Я думаю, вот такой тип успеха все считают обоснованным. Это то, чего мы должны сильно желать. В Библии есть интересная фраза, которая гласит «стремитесь к совершенству». Из нее не следует, что мы можем достичь его. Но ключ в стремлении. Чтобы сегодня стать лучше, чем вчера, в этом году стать лучше, чем в прошлом, улучшать навыки общения, развивать словарный запас, укреплять здоровье. Все, о чем мы только можем подумать. Так что преуспевать – это хорошо.